بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qutayba xorazmni sulhini qabul qilgandan keyin uni oldiga mujashshar ibn muzahim sulamiy kelib bir maslahat bir mashvara beradi u mashvarasida aytadiki agarda qaysidir bir kun sug'utga hujum qilishni xohlaydigan bo'lsangiz hozir ayni vaqtidir dedi chunki ular bu yili sizga hujum qilishingizdan omondadirlar dedi va siz bilan ularning orasida esa faqat 10 kunlik masofa bordir deb ya'ni mana shu sug'utga jang qilishligini tavsiya qiladi chunki esingizda bo'lsa u xorazm kelishdan oldin o'zini avval sug'utga yurayotgandek qilib ko'rsatib to'satdan yo'lni o'zgartirib xorazmga borgan edi qutayba unga aytadi sen buni boshqa biror kimsa bilan mashvara qildingmi deydi u yo'q deydi biror bir kimsaga bu narsani bildirdingmi desa unda ham yo'q deydi shunda qutayba o'sha kunini o'tkazadida ertasi ertalab ukasi abdurahmanni chaqirib sen chavandozlarni, kamonbozlarni ol hamda yuk taqlarni ham olgin, ya'ni jizyadan yoki boshqa narsalardan qo'lga tushgan narsalarni olginda yuklarni hammasini maruga qarab yurgin dedi. Ukasini mana shunday qilib yo'lga chiqarib yuboradi. Ukasi yo'lda ketayotganda kechki vaqtga yaqinlashganda Qutaybaning chopari yana bir maktub bilan keladida ertalab tong orttirishing bilan yuklarni maruga jo'natginda o'zing chavandozlar va kamonbozlarni olib sug'ut tarafga yurgin va bu xabarni hammadan maxfiy tutgin men albatta seni orqangdan yetib kelaman dedi ukasi abdurahmon qutaybani yozgan bu maktubidagi ko'rsatmasiga ko'ra yuklarni maruga jo'natadida o'zi yo'ldan zudlik bilan burilib sug'ut tarafga qarab yurish qiladi qutayba ertasiga ukasini jo'natib bo'lgandan keyin insonlarni to'plab xitob qiladi va ularga xitobida shunday deydiki albatta alloh subhanahu va taolo sizlarga bu g'azot kunlaringizda mana shu shaharni fath qilib berdi va buning uchun sizlarga imkon berdi hozir mana bu yerda sug'ut turibdi u o'z ishlari bilan mashg'uldir haqqat ular biz bilga bergan ahdlarini buzishdi va biz bilan sulh qilgan narsasini bizdan man qilishdi Allah subhanahu wa taala aytadiki: "Faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsih." Kimki ahtini buzadigan bo'lsa, faqatgina o'zining zarariga buzadi. an yakuna khawarizm الله sud kan-nadir wa خوارزم wa qala Allah wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allohning barakasi bilan yuringlar. Albatta men umid qilamanki, bu Xorazm bilan Suud xuddinki Nadir, ya'ni Bani Nadir va Qurayza kabi bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, va yana boshqa hali hanul sizlar qodir bo'lmagan o'ljalar ham borki, bu o'ljalar sizlarniki bo'lishligini Alloh taolo o'z ilmi ilohisida ihota qilib olgandir. Odamlarga mana bu xutbasini qilgandan keyin Qutayba barcha qo'shinlarini olib sug'ut tarafga yurish qiladi. U kishi bilan birgalikda Xorazm va Buxoro ahli ham qo'shilib, Abdurrahmandan 3 yo 4 kun so'ng orqasidan yetib keladi va sug'ut diyorlarini bir oy muhosara qiladi va bu muhozarasi davomida bir necha bor janglar bo'lib o'tadi. sug'ut ahli Shosh Toshkent va Farg'ona podshohlariga ham maktublar yozib aytadiki, agarda bu arablar bizlarning ustimizdan zafar quchadigan bo'lsa, xuddiki bizi ustimizga yetib kelganidek sizlarning ustinglarga ham yetib keladi o'zlaringizga qaranglar va o'z huzurlaringizda har qancha quvvatinglar bo'lsa menga ko'mak yordam jo'natinglar dedi shosh va farg'ona podshohlari bu maktublarni olgandan keyin o'ylab ko'radi agarda qutayba sug'utdan g'alaba qozonadigan bo'lsa undan keyin toshkent va farg'ona vodiysiga ham yetib kelishligi muqarrar edi ular sug'ut ahliga yordam berishlikka kelishishadi Shosh va Farg'ona ahli Suud ahliga yordam berishlikka kelishib, o'z qo'shinini Suudga yuborishadi. va ularga tayinlab aytadiki sizlar ularni shunday mashg'ul qilinglarki kechasida ularga hujum qilinglar deydi ular o'z podshohlarining farzandlarini va janglarda ko'p g'alabalarga erishgan botir chavandoz kamonboz mana shunday insonlarni tanlab qutayba tarafga jo'natishadi va ular o'ylashadiki qutaybalar hozir samarqandni muhosar qilish bilan mashg'uldir bizga qarshi kurashlikka qodir bo'lmaydi degan fikr bilan olg'a yurishadi bu xabar albatta qutaybaga yetib keladi qutayba ham o'z askaridan 400 yuz yoki olti yuz chamasi shijoatlik jasur askarlarni tanlab oladida ularga mana bu xabarni yetkazadi va dushmanini keladigan tarafiga borib uni yo'lini to'sishlikni buyuradi Buning uchun o'z ukasi Solihni Muslimda qo'mondan qilib tayinlab, bularni dushman tarafga yuboradi. Bir qancha masofalar yurgandan so'ng Solih o'z kuzatuv guruhlarini dushmanni qachon ularga yetib kelishligini bilishligini tayinlab yuboradi. Ular borib turib, dushmanning kelayotganligini ko'radi va uni yurishlarini hisoblab, kechasi yetib kelishligini taxmin qiladi. Solih o'z qo'shinini askarlarini uch guruhga ajratadi ikki guruhni kaminga pistirmaga qo'yadida va o'zi boshqa chavandozlar bilan birgalikda yo'lning o'rtasini to'sib turadi dushman esa bu ishdan omonda ya'ni xotirjam kelayotgan edi samarqandni muhosarasi bilan mashg'ul bizdan esa hech qanday xabarlari yo'q biz ularga kechasida hujum qilamiz degan niyatda dushman ham kelayotgan edi yo'lda to'satdan ko'rdiki solih o'z qo'shini bilan turibdi va o'rtada jang boshlanadi jang boshlanib bir birlariga kamonu nayzalarni otib shunday bir jang qizg'in tus olgan vaqtda ikki tarafga qo'yilgan pistirmadagi qo'shinni harakatlanishlikka buyruq beradi u ikki tarafdagi turgan pistirmadagi qo'shini ham harakatlanib turib ularni tormor qilishlikka muvaffaq bo'ladi toshkent va farg'ona vodiysidan kelgan bu qo'shin sharmandalarcha mag'lubiyatga uchrab, ulardan juda kam nafari, juda oz insonlar qochib qutulishlikka muvaffaq bo'ladi va ulardan ko'plarini ana shu yerda o'ldirishadi, yana ba'zi bir insonlarni esa asir qilib olib kelishadi. Sug'ut ahliga mana bu xabar yetib kelgan vaqtda, ya'ni ularga kelayotgan yordam, ko'maklar endi qayta kelmasligini bilganda ularning ma'naviyatlari juda ham past darajaga tushib ketdi. Bu ishdan keyin Qutayba Samarqand atrofiga manjaniqlarni, palahmonlarni qo'yib, undan shaharga qaratib ota boshladi. Shahar devorlarini u yer bu yerlari teshildi, ba'zi joylari buzilib, harobasi chiqa boshladi. Shahar ahli qo'lidan kelganicha bu teshiklarni bekitishlikka to'sishlikka harakat qilishdi Xutayba esa ularga yana palahmonlarda otishlikni davom qildi jang asnosida ba'zi musulmonlar Qutaybani mana shunday deb baqirayotganligini eshitishdiki ey ahli samarqand qachongacha sening ichingda shayton yashaydi allohga qasamki agar ertaga tong ottiradigan bo'lsam seni ahlingdan juda ko'p nafarini yo'q qilaman dedi tong otgach Qutayba askarlarni yana qaytadan safga tizib qo'mondonlarni chaqirdiki ulardan har bittasidan so'rab seni huzuringda qanday insonlar bor dedi qachoniki qo'mondonlar mana bu shijoatli odam mana bu botir bu qahramon odam mana shunday odamlarni hammalarini o'zini atrofiga yig'dida o'shalar bilan birga o'zi boshchiligida jang qilishligini ixtiyor qildi va boshqa insonlarga ham aytdiki qattiq jang qilishlikka buyurdi va jang shunday bir shiddatli tus oldiki avvalgi kunlar hech ham bunday bo'lmagan edi va qolgan o'zi jamlab olgan askarlarga aytdiki sizlar shaharning o'sha palahomonlarda otilganda buzilgan teshilgan joylariga egallashlikka harakat qilinglar toinki mana shu teshiklardan o'tmagunicha bostirib boraveringlar dedi askarlar jang qilib oldinga qarab intilib boraverdiki hattoinki bu teshiklarga yaqinlashib bu buzilgan devor buzilgan joylarga yaqin kelib qolishdi sug'ut ahli ham tek turishmadi qo'llaridan kelgancha bor imkoniyatlari bilan kelayotgan musulmonlarni qaytarishlikka harakat qilishdi devor tepalaridan nayzalar kamonlar toshlar otib bularni qaytarishga harakat qildi lekin qutayba borgan sari askarlarni tezlashtirib ularni yana ham qattiqroq hujum qilishlikka da'vat qilib turar edi oxiri holatning tang bo'layotganligini ko'rgan sug'ut ahli xutaybaga buguncha to'xtatib tur ertaga biz sen bilan sulh qilamiz dedi xutayba esa men sizlar bilan aslo sulh qilmayman toinki askarlarim mana shu teshiklar va devor buzuqlar joyiga yetib kelmagunicha dedi so'ngra ular tek qo'yishdi askarlar shaharning to'la o'sha teshilgan va buzilgan joylarini egallab olishdi ya'ni qachonki sulhni buzadigan bo'lsa o'sha yerdan darhol hujum qilishlari uchun ertasi kuni bo'lganda qutayba samarqand ahli bilan katta miqdordagi yillik jizyaga sulh qildi va ayni mana shu yil esa 30 ming ot berishligini shaharni qutayba uchun xoli qilib qo'yishlikka va u yerda bironta ham jangchi qolmasligiga va u yerda bir masjid qurishligi so'ngra Qutayba u yerga kirib namoz o'qib, u yerda xutba qilishligini shartiga ko'ra sulh qildi. Sulh tamomiga yetgach, Sug'ut ahli tezlik bilan bir masjid bunyod qildi va shaharni bo'shatdida Qutayba o'zining 4000 ta tanlab olingan askarlari bilan birga shaharga kirib keldi. Masjidga kelib u yerda namoz o'qidi, xutba qildi va taomlandi. Va Sug'ut ahliga chopar yuborib aytdiki, sizlardan kimki o'z matolarini olishlikni xohlaydigan bo'lsa olsin va men sizlardan sizlar bilan sulh qilgan narsamdan ortiqcha biron bir narsani olmayman kim nimani oladigan bo'lsa olsinda bu yerdan chiqib ketsin so'ngra shahardagi o'txonalarni butxonalarni hammasidagi o'sha ular iloh deb sig'inayotgan butlarni va qandillarni olib bir joyga to'plashlikka buyurdi ular hamma narsalarni shularni to'plab keldi to'plab kelib Ular taxtadan, loydan va har xil narsalardan yasalgan edi bu butlari va ularning bo'yinlarida har xil tillodan bo'lgan taqinchoqlar osib qo'yilgan va ularni tiklab qo'yishlik uchun har taraflardan iplar bilan tortib qo'yilgan. Hatto bu yasalgan zanjirlari ham tillolardan, kumushlardan edi. Qutayba bu tillo kumushlarni olib, o'zlarini bir joyga to'plashlikka buyurdi. Bu butlar va qandillar olib kelib bir joyga to'plangani xuddiki bir qasr kabi juda ko'p butu sanamlar to'plandi. Qutayba bularni yoqib tashlashlikni xohlab turganligini ko'rgan Sug'ud podshohi Qutaybaga qarab, "Sen bizga shukr qilishliging kerak. bu butlarga yomonlikni ravo ko'rmagin, chunki kimki buni yoqadigan bo'lsa halok bo'ladi deganda Xutayba g'azablandida men o'z qo'llarim bilan buni yoqaman deb olov olib kelinglar menga dedi. Olov olib kelishdi. Xutayba takbir aytib Allohu akbar dedi. Bu butlarni yoqib yo'q qildi. Buni ko'rgan olomon ko'rdiki, Qutaybaga hech narsa bo'lmadi. Ular shunday bir odamlarni xurofotlar bilan aldab kelardi ya'ni agarda butlarga yomonlik bilan bir yo'liqadigan bo'lsang ularga bir yomonlik qilmoqchi bo'lsang albatta sen halok bo'lasan degan aqidani ularga singdirgan edi lekin bu aqidani qutayba o'zining takbiri va qilgan ishi bilan chil chil parchalab tashladi buni ko'rgan haloyiqni ko'pchiligi mana shu yerda musulmon bo'lishdi So'ngra Qutayba Sug'ut podshohiga bu yerdan ko'ch ko'ronini olganda chiqib ketgan dedi. Sug'ut podshohi o'z ahlini to'plab Samarqanddan chiqib ketdi. Mana shunday qilib 93-hijriy sanada Qutayba buyuk ikkita zafarga, ya'ni Xorazm va Sug'ut diyorlarini fath qilishlikka muvaffaq bo'ldi. 94-hijriy sana bo'lganda esa Qutayba Toshkent va Farg'ona vodiysiga hujum qilishligini xohladi va Buxoro, Shahrisabz, Nasaf, Xorazm ahllariga uning uchun 20 ming askarni tayinlab jo'natishligini buyurganda, ular ham o'z askarlarini olib kelib, Qutayba qo'shiniga qo'shishdi. Qutayba askarlarni ikkiga ajratib, bir guruhni Toshkentga yubordi va o'zi bilan qolgan askarlar bilan esa Xo'jan tarafga qarab yurish qildi. Mana bu yurishida bir necha bor dushmanlarga yo'liqdi va har bir janglarda zafar faqat va faqat musulmonlar uchun bo'ldi. Toshkentga yuborilgan qo'shin ham Toshkentga yetib borib, u yerda jang qildi va jang qilib Toshkentni fath qilishlik nasib qildi. Ular Toshkentni fath qilgandan keyin Qutaybani oldiga qaytib kelishdi. Qutayba mana bu vaqtda Farg'ona shaharlaridan bo'lgan Kosonda edi. Shunday qilib Qutayba qo'shini yetib kelgandan keyin Farg'ona vodiysini fath qilib, yana Maruvga qaytib ketdi. 95-hijriy sanada Qutayba yana futuhatlarni davom ettirishlik uchun Hajjaj tarafidan Iroqdan yana bir qo'shin Qutaybaning yoniga yuborildi. 96-hijriy sana bo'lganda, milodiy 714-yil, Qutayba endi Farg'ona vodiysini fath qilib bo'ldi, Qashqarga qarab hujum qildi. Qashqarga hujum qilishdan oldin Farg'onaga yetib kelib, avval qo'shinning birinchi guruhlarini yubordi, o'sha yerda yo'llarni ochib jang qilib borishlik uchun. Xutaybaning yuborgan, Qashqarga yuborgan avvalgi guruhi oz nafar bo'lishiga qaramasdan Allohning nusrati bilan u janglarda g'olib bo'lib oldinga qarab yurib, g'animatlar olib, asirlar olib, shunday bir tezlik bilan fath qilib ketaverdi. qutaybaning qashqardagi futuhatlari shu darajada tezlashib ketdiki hattoki juda oz fursat ichida xitoy chegaralariga ham yetib bordi qutaybaning bunday tezlik bilan kelayotganligini eshitgan xitoy podshohi qutaybaga bir maktub yo'llab menga sizlar haqingizda va sizlarning diningiz haqida xabar beradigan bir sharafli insonlaringni yuborgin dedi qutayba o'z askarlari ichidan 10 yoki 12 kishilik elchilar guruhini tanlab oldi bu odamlar aqlli dono o'z dinlarini yaxshi biladigan ko'rinishlari ham chiroyli jasadlari baquvvat bo'lgan shunday bir odamlarni tanlab oldi ularga hubayro ismlik juda bir gapga usta bo'lgan insonni boshliq qilib tayinladi va ularga shunday deb tayinladiki sizlar xitoy podshohini oldiga yetib borganinglarda unga bildirib qo'yinglarki men qasam ichdimki albatta ularning shaharlarini bosmagunimcha ularning mulklarini tugatmagunimcha va ularga xirojni ya'ni jizyani olmagunimcha aslo bu yerdan qaytmayman mana shuni qasam ichganligimni unga yetkazib qo'ying dedi qutaybaning elchilari hubayra boshchiligida xitoyga yetib kelishdi elchilarni yetib kelganligini eshitgan xitoy podshohi darrov o'z qasrini tayyorlatib, ularni huzuriga qabul qildi bu yerda qutaybaning elchilari ajib bir holatni qilishdi ular podshoh huzuriga kirishgan vaqtda oddiy uyda kiyadigan kiyimlari bilan oppoq kiyimlar atirlar surtilgan va kavush kiygan holatda kirib kelishdi ammo podshohni oldida esa uni barcha vazirlari, maslahatchi, askarlar, qo'shin qo'mondonlari mana shunday insonlar o'tirishardi. Elchilar kelishida o'zlariga berilgan joylarga o'tirishdi va podshoh ham gapirmadi, elchilardan biror bir kimsa ham gapirmadi va atrofdagi hech qanday biror inson churq etmadi. Biroz o'tirishdida ular o'z yotoqlariga ketishdi. Ketgandan keyin podshoh o'zining atrofidagi maslahatchilardan so'radiki ularni qanday holatda ko'rdinglar qanday insonlar deb o'ylaysizlar deyuvdi ular musulmon elchilarni hech qanday mensimasdan biz xuddiki bir ayollarga o'xshagan odamlarni ko'rdik dedi na ularda bir shijoat ko'rinadi na boshqa hammasi oddiy kiyim kiygan atirlar sepgan oyoqlarida kavush shunday ayollarga o'xshagan odamlarni ko'rdik deydi ertasi kuni bo'lganda yana elchilarni chaqirishadi ertasi kuni esa ular endi boshqacharoq kiyimda kiyinib kelishadi ustilarida katta katta naqshlar solingan ko'ylaklar kiygan, boshlarida esa salla, mana shunday qiyofatlarini biroz o'zgartirib kirib kelishadi. Ular kirishadida kirgandan keyin yana qaytinglar deydi, yana qaytib ketishadi. Yana hech kim bir-biriga gapirmaydi. Podshoh yana ayollardan so'raydi, endi qanday holatda ko'rdinglar desa, endi bir erkaklarga o'xshaydigan odamlarni ko'rdik deydi. 3-kuni bo'lganda esa elchilar umuman boshqa bir qiyofada kirib keladi. Endi bu qiyofasi esa jang qiyofasida. Ustilarida harbiy liboslar, boshlarida dubolg'a, belida qilichlar osilgan, kamon nayzalarini ko'targan holatda kela boshlashadi. Saroy oldiga yetib kelgan vaqtda nayzalarini yerga shunday sanchigan holatda yenglarini shimarib, podshoh tarafga qarab kelayotganligini ko'rib, "Qaytinglar, qaytinglar" deydi. yana qaytib ketishadi hech qanday gap gapirmaydi podshoh yana ayollardan so'raydi endi qanaqa odamlarni ko'rdinglar deganda ular hayratlarini yashira olmaydilarda biz bunaqa odamlarni hech ko'rmaganmiz deydi ya'ni ulardagi shijoatu g'ayrat salobat ularni qalblariga qo'rquv solib qo'yadi kech kirgan vaqtda xitoy podshohi elchilar oldiga bir odamni yuboradida meni oldimga o'zinglarni kattanglarni yuboringlar dedi albatta ularning kattasi kim edi hubayra juda gapga usta odam inson edi hubayra podshohni oldiga kirib kelganda ular Hubayraga qarab aytadiki, mana bizni mulkimizni qanday bir katta ekanligini ko'rdinglar va sizlarni mendan hech kim man qila olmaydi. Ya'ni men xohlagan ishimni hozir qila olaman. Xohlasam sizlarni o'ldirib yuboraman, xohlasam zindon qilaman. Va hozir sizlar meni qo'limda turibsizlar, xuddinki bir kaftdagi oppoq narsa kabi. Men sizlardan bir ish haqida so'rayman. Menga faqatgina to'g'risini aytgin, bo'lmasam seni o'ldiraman. Xubayra ham so'ra. Podshoh avvalgi kunlarda ko'rgan narsalardan ajablanib so'raydi sizlar 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlari qilgan ishinglar haqida menga xabar beringlar nega bunday qildinglar deydi shunda hubayra ularni nega 3 xil kiyimda kirib kelganligi haqidagi xabarni beradi biz birinchi kuni ziynatlangan holatda kirib keldik atirlar sepgan ziynatlangan holatda bu bizni ahallarimiz o'z uyimizda kiyadigan kiyimlarimiz deb dedi ammo ikkinchi kunda kelgan holatimiz esa bu bizni davlat ishlarini qilayotgan vaqtimizda amirlarimiz bilan mehmonlarimiz bilan uchrashayotganda o'zimizni kiyadigan kiyimlarimizdir dedi ammo uchinchi kunda ziynatlangan kiyimlarimiz esa bu dushmanlarimizga qarshi kiyiladigan kiyimdir Xubayra shunday degandan keyin Xitoy podshohi unga qarab sizlarni shu kungacha o'tkazgan kunlaringiz qanday ham yaxshi kunlar bo'ldi o'zlaringiz uchun endi sohiblaringiz oldiga qaytib ketinglar men uni ochko'z va ashoblarini ya'ni askarlarni juda oz holatda ko'ryapman unga borib aytinglarki bu yerlardan ketsin agar ketmaydigan bo'lsa men unga shunday bir qo'shin jo'natamanki sizlarni ham uni ham halat qiladi dedi shunda hubayro donolik bilan shunday bir javob berdi qanday qilib sen uni ashoblarini askarlarini oz deysan vaholanki uning askarlarining avvali sening shahringda oxiri esa zaytun o'sadigan mintaqalarda ya'ni arab mintaqalarida bo'lsa qanday qilib u odamni ochko'z deysan vaholanki u inson qodir bo'la turib dunyoni orqasiga tashlab senga g'azot qilib kelgan bo'lsa ammo sen bizni o'lim bilan qo'rqityapsan yo'q albatta biz u o'limni umid qiluvchi u keladigan bo'lsa biz uni hurmatlab kutib oladigan insonlarmiz biz uni yomon ko'radigan va undan qo'rqadigan kishilar emasmiz deydi mana bu javobni eshitgan xitoy podshohi hayratlanib qoladida unda sohibing nima bilan rozi bo'ladi deydi Bu savoldan so'ng Hubayro Qutaybaning qasamini unga bildiradi. Bizni sohibimiz qasam ichdiki, sizlarni yillaringizni bosmasdan turib, sizlarni mulklaringizni tamom qilmasdan turib va sizlardan jizyani qabul qilmasdan turib aslo ketmaslikka qasam ichdi dedi. Xitoy podshohi ham dono inson edi. Men uni qasamidan chiqaraman deydi-da, bir tillodan yasalgan tovoq olib kelishligini buyuradi. Bu tovoqqa Xitoy tuprog'ini soladi hamda undan so'ng Xitoy ipagu tillolarini olib keltiradi va kelajakda podshoh bo'lishi mumkin bo'lgan shahzodalardan to'rt kimsani oladida o'sha qasamidan chiqishligi uchun deb topshiradi qutayba yuborgan mana bu elchilarni izzat ikrom bilan bu narsalar bilan yuboradi ya'ni bizga hujum qilmasin degan ma'noda edi allohu akbar qutayba shunday bir zafarli yurishlarni qildiki allohning yordami bilan u hali jang qilmasdan turib shunday bir katta davlatlarni qalbiga qo'rquv sola olishlik imkoniyatiga ega bo'ldi shunday qilib qutaybaning elchilari sog' salomat berilgan jizyalar bilan qutayba oldiga qaytib kelishdi qutayba mana bu jizyani qabul qildi va yuborilgan to'rtta shahzodani o'ldirdi hamda tuproqni bosdi mana shu yerda mavaron nahrning fathi bu yerdagi islomiy fath yetakchilari haqidagi darsimiz nihoyasiga yetadi alloh subhanava taolo bu fotih qo'mondonlardan rozi bo'lgan bo'lsin ularning xatoy kamchiliklarini alloh o'zi mag'firat qilsin mana shu o'rinda men ba'zi bir narsalarga urg'u berib o'tib ketishligini xohlaymanki o'zingiz darslarimiz davomida eshitib ko'rdingiz movaron nahrni qanday darajada zahmat mashaqqatlar bilan fath qilinganligi bu yerga islom nuri juda ko'p mehnatlar evaziga kirib kelganligini guvohi bo'ldingiz. Mavaron nahrga islomni olib kirishlikda oldin qanday bir mashaqqatlar, qanday bir jihodiy amaliyotlar bo'lgan bo'lsa, ayni bugungi kunda ham Mavaron nahrga islomning kirib kelishligi mana shu yo'l bilangina bo'ladi. Afsuslar bo'lsinki, bugungi kunimizda shunday bir fikr, noto'g'ri tushunchalar ham borki, jihodiy harakatlarni qilishlik bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga to'g'ri kelmaydigan, sunnatga nomuvofiq bo'lgan yo'ldir. Bu yo'l bilan islomiy davlatni qurishlik, bu yo'l bilan shariatni qayta olib kelishlik mumkin bo'lmaydi deb tushunchalar tarqalib qolgan. Mana bu tushunchalar juda bir botil bo'lgan tushuncha bo'lib, alloh subhanahu va taoloning kalomi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof bo'lgan tushunchadir zeroki rasululloh sollallohu alayhi vasallam men insonlar to Allohdan o'ziga iloh yo'qdir va muhammad Allohning elchisi deb guvohlik bermagunlaricha namozni o'qib zakotni ato qilmagunlaricha ularga qarshi jang qilishlikka buyurildim deganlar agarda biz mana bu jihodiy harakatlarni sunnatga xilof bu islomda avvalida Rasululloh mana bunday yo'l bilan qilmagan desak, unda biz namozni farzligini ham inkor qilib qolamiz. Unda haj ham farz bo'lmay qoladi. Unda Ramazon ro'zasini tutishlik ham farz bo'lmay qoladi. Islomda avvalida bular ham farz emas edi. Yo'q. Aslo bunday emas. Balki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Azimishshanda astaidu billah أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله mana shu oyat bilan sizu bizlarga jang qilishlikka ijozat bergan va bu ijozat to qiyomatgacha barhaqdir oyatda aytilyaptiki hujumga uchragan zotlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilishlik izni berildi va albatta Alloh ularga yordam berishlikka, ularni g'olib qilishlikka qodirdir. O insonlar o'z diyorlaridan nohaqdan faqatgina Robbimiz Alloh deganlari uchun chiqarildilar. Bugun yurtlarimizdan 10 minglab insonlar Robbim Alloh degan uchun, dinim bilan yashayman deganlar uchun qamoqlarda, zindonlarda kun o'tkazmayaptimi? 10 minglab insonlar vatanlaridan hijrat qilishmadimi? endi qanday qilib bu ish Alloh subhanahu va taolo ijozat berib qo'ygandan keyin Rasululloh men mana shuning uchun buyurildim degandan keyin ham sunnati xilof bo'lishligi mumkin. Balki Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda aytdi-ku, sizlarga yoqmasa-da jang qilishlik sizlarga farz qilindi. Odamlar aslo o'ylamasinlarki, Mavaron nahr tinchlik yo'llari bilan osongina qo'lga kirib qoladi deb o'ylamasinlar. odamlarda da'vat qilib ilm tarbiya berib qandaydir bir siyosiy ishlarni qilib yursak o'z öz o'zidan islomiy davlat u yerda barpo bo'lib qoladi deb o'ylamasinlar agarda bu yo'llar bilan islomiy davlat barpo bo'lib qolganda edi 90 yillardagi Mavaronnahrdagi nahardagi islomiy uyg'onishlar sababli bu yerlarda islomiy davlat qoyim bo'lgan bo'lar edi yo'q aslo unday bo'lmaydi ayni mana shu fikrda bo'layotgan insonlarga bir aqliy misol ham keltiramizki o'ylab ko'ring sizni bir uyingiz bir binoingiz bor bunga bir talofat yetib yiqildi quladi bu binoingiz. shu vaqtda shu binoingizni tikkalaslik uchun siz nima qilasiz yangitdan bu yerni sotib olib o'z nomingizni hujjatlashtirib odamlardan ruxsat olib keyin bu inshoot binoingiz qurasizmi yoki bo'lmasam kerakli bo'ladigan asbob uskunalarni kerakli bo'ladigan xom ashyolarni olib turib bu binoingizni to'g'rilashni davom etasizmi albatta hech qanday buni qaytib sotib olmaysiz qaytadan o'zingiz nomingizga hujjatlashtirmaysiz balki bu binoni qurishlikda davom etasiz kuchingiz yetmasa qo'ni qo'shnidan qarindosh urug'laringizdan yordam so'raysizda shunday qilib o'z binoingizni qaytadan tiklaysiz bizni bugungi kunda islomiy xilofatni tiklashlikka bo'layotgan harakatimiz ham ayni mana shu biz islomiy davlatni yangitdan qurmayapmiz balki avval qurilgan va bu hayotda yashalgan o'sha islomiy davlatni qulatilgan islomiy davlatni qaytadan tiklashlik yo'lida harakat qilyapmiz islomiy xilofat bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ng xulofoi roshidiylar buni davom ettirdi undan so'ng boshqa xalifalar bo'ldi va ular bir kun kelib qulatildi biz ayni mana shu xilofatni qaytadan tiklashlik yo'lida harakat qilyapmiz mo'g'illar abbosiylar xilofatini qulatgandan keyin bag'doddan borib tormor qilib xonavayron qilgandan keyin Usmoniy xilofatni davlat tepasiga kelishligi qanday bo'ldi? qandaydir ta'lim tarbiyalar yoki siyosiy harakatlar natijasida bo'lmadi balki jangu jadallar ko'plab qonlar to'kilishlik evaziga yetib keldi va eng uzoq davr surgan xilofat mana shu bo'ldi mana shu xilofat davrida yevropa titrab turmadimi biz mana shu tushunchalarimizni haqiqiy qur'on va sunnat soyasida hamda salaflarimiz bosib o'tgan siyratga ko'ra to'g'rirob olishligimiz kerak bo'ladi. Va yana afsuslar bo'lsinki, vatanlaridan hijrat qilib chiqib ham yana bu jihodiy harakatlarni va ba'zilari hattoki mujohid ham bo'lgan. Bu jihodiy harakatlar bilan bir natijaga erishib bo'lmaydi. Shuncha yillardan beri harakat qilinyapti, hech narsa bo'lmayapti degan fikr, o'y, hayollari bilan bugun jihoddan uzoqda o'tirib olgan insonlar ham oz emas. Bu odamlarga ham ta'kid va ta'kid bilan aytamizki, bunday fikr, o'y, hayollarni o'z xayollaringizdan, aqllaringizdan chiqarib tashlanglar. Kimki bu movaron jihodini oson ish deb o'ylaydigan bo'lsa, xato qiladi. bu qilinayotgan jihodiy harakatlardan natija ko'rinmayapti-yu deb turib o'tirib oladigan insonlar xato qiladi. Biz ularga Alloh subhanahu va taolaning mana bu oyatini ko'p-ko'p takror yodlarida tutishligini tavsiya qilamizki, Alloh taolo Tavba surasida aytadi: "Law kana 'aradan qariban va safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhim ash-shuqqa." Ey Muhammad alayhisalom, agar siz chaqirayotgan bu jihod oson bir foyda, yaqin safar bo'lganida edi, albatta ular sizlar bilan chiqqan bo'lar edilar lekin ularga safar uzoq bo'lib tuyuldi dedi munofiq kimsalar haqida mana shu oyatini nozil qildi tabu g'azotiga chiqmagan edi siz agarda bu ishlarni oson deb o'ylab keyin bundan o'tirib olgan bo'lsangiz o'zingizni holatingiz o'sha munofiqlarning holatiga tushib qolayotganligidan ehtiyot bo'ling o'ylab qarang mana xilofat bor vaqtida salaflarimiz davrida movaronnahr fath bo'lishligi uchun necha yil ketdi Hakam ibn Amr al ghifari radhiyallohu anhu boshlagan 48 yoki 49 hijriy sanada boshlangan Mavaronnahr Nahr fathi 95-yilga kelib oxiriga yetdi. 96-yilda Xitoy chegaralariga yetib bordi. Xitoydan jizya olishlikka muvaffaq bo'ldi. Orada necha yil vaqt bo'lyapti? 48 yil vaqt ketmayaptimi? xilofat bor vaqtda islom lashkarlari turli taraflarda jangu jadallarda fathlar qilib ketayotgan butun imkoniyatlar keng bo'lib turgan vaqtda shuncha yil vaqt ketdi bu Alloh subhanahu va taolo taqdiri Alloh xohlasa juda tezlik bilan beradi Alloh xohlasa muddatini cho'zib qo'yadi Endi bugun biz shunday bir zaif bo'lib, o nafarlar oz bo'lib turgan vaqtda endi siz nimalarni o'ylaysiz? balki sizlar himmatlaringizni baland qilinglar alloh subhanahu va taolodan umid qilinglar alloh subhanahu va taolodan aslo noumid bo'lmanglar chunki alloh taolo o'zidan umid qilib duo qilib so'rab turgan bandasini albatta beijobat qaytarmaydi balki bugungi kunda jihad maydonlariga kelib qo'shilinglar Mavaron nahr jihadini qaytadan boshlashlikka bel bog'langlar bugun mana Mavaron nahr chegaralariga yaqin yerlarga kelib turibmiz alhamdulillah va hattoinki shom diyorlarida jihadlarda bo'layotgan birodarlarimiz bugun Mavaron nahriga qarab yo'lga chiqilganligini eshitib kelib saflarimizga qo'shilyapti siz ham mana o'z safdan tushib qolmang kelib bu safga qo'shiling mana bu ajrga ega bo'lib qoling bu movaronnahl jihodida albatta bo'ladi va albatta zafarlarga erishiladi va ko'plab insonlar hali jihod maydonlariga yetib keladi lekin avvalgilar bilan keyingilar teng bo'lmaydi avvalgi fathlarda mashaqqatlarni chekkan insonlar bilan keyin fathlar bo'lgandan keyin mujohid bo'lib kelgan insonlar aslo teng bo'lmaydi va mana shu o'rinda Mavron Nahr jihodiga otlanib, bugun bu sarhad yerlariga kelib jihod qilayotgan birodarlarga ham nasihat qilamanki, o'z qilayotgan jihodlaringlarda aslo suslik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolaga tavakkulingizni baland qilinglar. Chunki Alloh taolo albatta sizga bizlarga yordam beruvchidir. Wa la tahinu wa la tahzanu antum al a'launa in kuntum mu'minin. Suslashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlar oliy bo'lguvchidirsizlar. agar haqiqiy mo'min bo'lsangizlar qarang alloh subhanava taolo kufrga qarshi jang qilishlikda sustlashmasligini aytyapti vaholanki bu oyat uhud jangidan keyin tushgan edi uhud jangida musulmonlar qancha mashaqqatlarga yo'l qilishgan edi qancha insonlar hamza ibn abdul muttolib roziyallohu anhu va bundan boshqa katta katta sahobiylar shahid bo'lib ketib juda bir qiyin ahvolga tushib qolgan edi shunda ham alloh subhanava taolo birinchi vala tahinu sust sustlashmanglar kofirlarga qarshi kurashlikda suslashmanglar deyapti sizlar ham bu yo'lda suslashmanglar nafarlarni ozligi quvvatni kamligi qurol yarog'ni yetishmasligi bular bilan sizlar o'tirib qolmanglar balki alloh subhanava taologa bo'lgan tavakkulinglarni yanada ham ziyoda qilinglar albatta alloh subhanava taolo aytadiki kimki ollohga ya'ni diniga yordam beradigan bo'lsa albatta Alloh ham unga yordam beradi uni g'olib qiladi zira Alloh kuchli qudratli bo'lgan zotdir alloh va taolodan qadamlarimizni sobit qilishligini ustimizdan sabrlarni yog'dirishligini va bu kofir murtad bo'lgan qavmlar ustidan bizlarga nusrat zafarlarini berishligini so'rab qolamiz alloh va taolo sizu bizlarga avvalgi o'tgan salaflarimizga nasib qilgan futuhatlarni nasib qilsin alloh va taolo bizlarni bu yo'lda adashtirmasin va mana shu yerda bitta akid aytib qo'yamizki jihod bilangina faqat islomiy xilofat qaytib keladi madomiki bu jihodda xiyonat bo'lmasa to'g'ri tojikistonda jihod bo'lgan edi bu yerda islomiy davlat tiklanmadi nega chunki bu yerda xiyonat bo'ldi agar xiyonatsiz jihod bo'ladigan bo'lsa albatta va albatta alloh subhanava taoloni shariati bu yer yuziga qoyim bo'ladi وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته